ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ใช้เป็นพืชมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างคือพืชที่เกิดจากเง่าหรือราก คือมูลพืช พืชที่เกิดจากต้น ขันธพืช พืชที่เกิดจากตาหรือผล คือพลุพืช พืชที่เกิดจากยอด คืออักขพืช และพืชที่เกิดจากเมล็ดเช่นข้าวเป็นต้น ือปีชะพืชเป็นที่ห้า Pickles There are these five kinds of seeds What five? Root seeds Stem seeds Joint seeds Cutting seeds and germ seeds as the fifth แต่สิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้ ยังไม่ถูกทำลายยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี แต่ดินและน้ำไม่มีพิสุท้้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านี้จะพึงเจริญงอกงามได้อย่างนั้นหรือก้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพิกุส if these five kinds of seeds are unbroken, unspoiled, undamaged by wind and sun, fertile, securely planted. But there is no earth or water. Would these five kinds of seeds come to growth, increase, and expansion? No, venerable sir. ภิกษุทั้งหลายแต่ถ้า สิ่งที่ใช้เป็น พืชห้าอย่างเหล่านี้ ยังไม่ถูกทำลาย ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่แห้งเพราะลมและแดด ยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่ และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดี ทั้งดินและน้ำก็มีด้วย สิ่งที่ใช้เป็นพืชห้าอย่างเหล่านั้น จะบึงเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้ อย่างนั้นไม่ใช่หรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า If these five kinds of seeds are unbroken, unspoiled, undamaged, by wind and sun, fertile, securely planted, and there is earth and water. With these five kinds of seeds come to growth, increase, and expansion. Yes, venerable sir. ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น วิญญาณทิติ คือที่ตั้งของวิญญาณสี่อย่าง ได้แก่รูป เวทนาสัญญา และสังขาร พึงเห็นว่าเหมือนกับดิน ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน พึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำ วิญญาณที่ประกอบด้วยใจ คือเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้า b e c a u s e The four stations of consciousness should be seen as like the earth element, delight and lust, should be seen as like the water element. Consciousness, together with its nutriment, should be seen as like the five kinds of seeds. วิญญาณ ซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีความเพลินคือนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ Consciousness because while standing might stand engaged with form based upon form established upon form with a sprinkle of delight it might come to growth increase and expansion วิญญาณซึ่งถือเอาเวทนาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีความเพลินกินันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ Consciousness while standing might stand engaged with feeling, based upon feeling, established upon feeling, with a sprinkle of delight, it might come to growth, increase, and expansion. วิญญาณซึ่งถือเอาสัญญาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิคือความเพลิน เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ consciousness while standing, might stand engaged with perception, based upon perception, established upon perception, with a sprinkle of delight, it might come to growth, increase, and expansion. วิญญาณซึ่งถือเอาสังขารตั้งอยู่ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ Consciousness while standing might stand engaged with volitional formations based upon volitional formations established upon volitional formations with a sprinkling of delight, it might come to growth, increase, and expansion. พิสุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจะบัญญัติซึ่งการมาการไป การจุติ การดุบัติ ความเจริญความงอกงาม และความไพ่บูรณ์ของวิญญาณ โดยเว้นจากรูป เว้นจากเวทนา เว้นจากสัญญา เว้นจากสังขารดังนี้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย Because if one has abandoned lust for the form element, with abandoning of lust, the basis is cut off. There is no support for establishing the consciousness. If he has abandoned lust for feeling element, for the perception element, for the volitional formations element, for the consciousness element. With the abandoning of lust, the basis is cut off. There is no support for the establishing of consciousness. When that consciousness is unestablished, not coming to growth, non-generative, it is liberated by being liberated, it is steady. By being steady, it is content. By being content, he is not agitated. Being unagitated, he personally attained nibbana. He understands, destroyed is both. The holy life has been lived. What had to be done has been done there is no more for this state of being.